bon, eta gerida behaz, eta tutela eta doxik aldatu nahi, eh, bere posturan, unzen estatuak, bon, eh, oain, posiko dugu, oain, restatu dute, hori, baina eta behar da, ala ere, eta hausia eh, e, eh, du, eh, eta hori no estatua, hemen dik eta ez dakitzen azkenik eranen dute eta zer egiten duten, baina, baina, Eh, behaz eh, dena dena delitua da oain eh, berko dugu pazientzia hartu naski eta seitu diskutatzen eta bai uh, privetarekin eta eta behar dugu eta garrikin, uh, naski eta hausapesak ere ikastola duten hausapesak egon uh, uh, egik ere behar dute bizkat sartu uh, hortan uh, ikusi behar dugula azkenean deren artean, gozak, eh, entzineat eman nala ere. on nola, eh, bon, eh, hori, boroko bat, boroka bat izanen da. Beaz, berazko dugu, jarrekin, boroka hori zuitu.